بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. عما يتساءلون Wanaulizana nini? عن النبأ العظيم Ile habari kuu alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo kwayo wanakhtalifiana. Kalla sayalamun, la karibu watakujajua. Thumma kalla sayalamun, tena la karibu watakujajua. Alam naj'alil arda mihada, kwani hatukuifanya ardhi kama tandiko? Wal jibala autada, na milima kama vigingi. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni kwa jozi. Wa ja'alna naumakum subata, tukakufanya kulala kwenu ni mapumziko. Wa ja'alna al-layla libasa na tukaufanya usiku ni nguo waja'alna an-nahara ma'asha na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha wabanaina fawqakum sab'an shidada na tukajenga juu yenu saba zenye nguvu وجعلنا سراجا وهاجا na tukaifanya taa yenye mwanga na joto وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا na tukateremsha maji yanayoanguka kwa kasi kutoka mawinguni لنخرج به حبا ونباتا ili tutoe kwayo nafaka na mimea وجنات ألفافا na mabustani yenye miti iliyokamatana إن يوم الفصل كان ميقاتا hakika siku ya uamuzi imewekewa wakati wake يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا siku litakapopulizwa barugumu nanyi mtakuja kwa makundi وفتحت السماء فكانت أبوابا na mbingu zitafunguliwa ziwe milango وسيرت الجبال فكانت سرابا na milima itaondolewa na itakuwa kama saradi إن جهنم كانت مرصادا hakika jahannam inangojea للطاغين مآبا kwa walioasi ndiyo makazi yao لابثين فيها أحقابا وكاي كرن بعد كرن لا yadhuquna fiha bardan wala sharaba, hawataonja humo chochote kibaridi wala kinywaji. Illa hamiman wa ghassaqa, ila maji ya moto sana na usaha. Jazaan wifaqa, ndiyo jaza muafaka. Innahum kanu la yarjuna hisaba Hakika hao hawakuwa wakitaraji kuwa kuna hisabu. Wakadhabu biayatina kidhaba, na wakikanusha aya zetu kwa nguvu. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, na kila kitu sisi tumekidhibiti kwa kukiandika. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, basi onjeni nasi hatutakuzidishieni ila adhabu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratun Naba Sura hii inathibitisha habari ya kufufuliwa na inawahadharisha hao wenye kutilia shaka jambo hilo na ikasimamisha hoja na dalili juu ya kuwezekana kwake kwa kuyaeleza yanayoonekana ya kudra ya Mwenyezi Mungu na ikatilia mkazo kuwepo kwake na ikataja baadhi ya alama zake kisha ikataja hatima ya wenye kuasi na hatima ya wachamgu na ikamalizikia kwa kuonya na kukhofisha kwa siku hiyo inayotisha wanaulizana nini hao makafiri wanaulizana habari kubwa, habari ya kufufuliwa ambayo wao wamezama ndani yake kuhitalifiana baina ya wenye kuikataa na wenye kuitilia shaka. Kuwazuia kuulizana huko, wanaambiwa kuwa watakuja ujua ukweli wa mambo hapo watapoona kufufuliwa kumetokea haswa Tena kuwazuia watakuja jua itapoteremkia adhabu. Kwani wao hawaoni ishara za uweza wetu kwamba sisi tumeifanya ardhi imetandikwa upatikane utulivu juu yake na iwezekane kutembea juu yake na tukaifanya milima ni vigingi vya ardhi vya kuituliza. Sehemu ya gamba gumu lilo juu ya ardhi linafikiria kiasi ya kilomita 60 unene wake na inazidi mikunjo, mifimbi inapanda juu kuwa milima na uteremka chini kuwa ni vina vya bahari. Na hiyo hulingana kwa sababu ya uzito unaopatikana kutokana na milima. Na kulingana huko hakuharibiki ila kwa kubongonyika, kwani gamba kavu la ardhi linazuiliwa na milima kama vigingi vinavyozuilia hema. Rejea maoni ya wataalamu juu ya aya saba ya surati Qaf. Na tukakuumbeni kwa jozi wanaume na wanawake na tukafanya kulala kwenu ni mapumziko ya machofu ya kazi. Kulala usingizi ni kusita nishati ya sehemu ya ubongo yenye kutambua na kuwa macho. Yaani gamba la ubongo au kupunguka nishati yake kwa wingi ukilinganisha na daraja za nishati ya sehemu ya viungo vilivyobaki. Na kwa hivyo kunapunguka nguvu na joto la mwili tena mwili hapo wakati wa usingizi hupata kutua na kupumzika baada ya kuhangaika viungo au akili au vyote viwili. Basi kazi za kimwili zote hupunguka isipokuwa kazi za kusaga chakula na kupitisha mkojo katika mafigo na kutoka majasho katika ngozi. Kwani akisita hayo hupatikana madhara juu ya maisha ya mtu ama kuvuta pumzi huko na kuhupunguka na huwa ni kwa ndani zaidi na huwa kwa kifua zaidi kuliko kwa tumbo na mpigo wa mishipa hupungua kasi kwa kunavyotokana na moyo na udhoofika mkazano wa musulo yani muscular tension na kwa hivyo huwa taabu kupata harakati za kinyume na yote haya ni ili binadamu apate kupumzika wakati wa kulala na tumeufanya usiku ni stara kwenu kwa kiza kinachokufunikeni na tumeufanya mchana ni wakati wa kuhangaika kwenu kutafuta cha kukusaidieni katika maisha yenu na tumesimamisha juu yenu mbingu saba zenye nguvu madhubuti na sisi tumeliumba jua lenye mwangaza na lalowaka. Makusudio ya asiraji alwahad, taa yenye mwanga na joto, ni jua. Na hayo kama ilivyothibiti katika sayansi kuwa daraja ya joto la uso wake inafika daraja elfu sita. Ama kati yake daraja yake inazidi daraja 30 milioni kwa sababu ya mdidimizo mkubwa unaopatikana juu ya mada zilizoko ndani yake. Na jua linatoa nishati hizi zifuatazo: tisa katika mia ya miale ya ultraviolet rays 46 katika mia ya miale ya mwangaza, 45 katika mia miale ya joto au infrared rays. Na kwa hivyo hii aya tukufu imeliita kuwa ni taa yenye mwangaza na joto. Na tumeteremsha kutoka mawingu yaliyo karibu kunyesha maji yenye kumiminika kwa nguvu. Mvua ndiyo kitu pekee kinachotoka asili yake maji matamu katika ardhi. Na asili ya mvua ni kukusanyika vijisehemu vya maji yanayopanda kutoka baharini na maziwa na mito yakakusanyika kama mawingu na yakageuka chembe za mvua au vipande vya barafu na hatimaye yakaanguka kwa sura ya mvua au theluji. Ili tutowe kwa maji haya nafaka na mimea kuwa ni chakula kwa ajili ya watu na wanyama. Na mabustani yenye miti iliyofungamana na matawi yake yameingiliana. Hakika siku ya uamuzi baina ya viumbe imewekewa miadi iliyokwisha kadiriwa kwa ajili ya kufufuliwa. Siku litakapopulizwa baragumu na kufufuliwa watu, mtakuja kwenye mkutano makundi kwa makundi. Na mbingu zitapasuliwa kila upande hata zitakuwa ni milango milango na milima itaondolewa bali ya kung'olewa mwana mwake na kuvurugwa. Ikawa unaiona kama sura ya milima, na hali hiyo ni kifusi tu kilichorindikwa. Kama unavyo mangati, sarabi unaona kama sura ya maji, nayo si maji. Hakika jahannamu imekuwa kama ni kitu kinachongojea, walinzi wake wanaongojea watu watakaokuja kuingia yawe ni marejeo na mafikio kwa wenye kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu. Watakaa humo dahari baada ya dahari. Hawataonja humo hata chembe ya upepo wa kuburudisha joto lake wala kinywaji cha kupoza kiu chao. Lakini watakunywa maji yaliyopita ukomo kwa moto wake na usaha unaomiminika kutokana na ngozi za watu wa motoni malipo ya kuwafikiana na vitendo vyao viovu kwani hao hawakutaraji kuwa itakuwapo kuhesabiwa hata watende ya kuwaokoa humo wakazikadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu zenye kuthibitisha kufufuliwa kwa mkadhibisho mkali na kila kitu tumekidhibiti kwa kukiandika basi onjeni wala hampati kwetu ila kuzidishiwa adhabu tu